zagledani, draga braćo i sestre, u svjetlost i u svetost Vaskrsenja Hristovoga krenuli smo na ovaj put koji se zove post, pokajanje i priprema da priđemo toj svjetlosti i toj svetosti Vaskrsenja Hristovoga prazniku nad praznicima. Prazniku u kome se sve ispunilo. I zato i ove naše liturgije i naše molitve i naše službe i ova večerašnja i sve ono što radimo u toku posla trudeći se da što bolje se pripremimo na to to hodočašće života ka Vaskrsenju Hristovom, to sve zajedno je priprema i za put koji vodi ka tom cilju, cilju svakoga od nas, a to je cilj spasenja opštega i vječoga vaskrsenja svakoga od nas sedam godina dugog puta, neko bi rekao da je prošlo samo sedam godina, a možemo reći predugih sedam godina od one večeri onoga jutra, 1. na 2. april, kada je bezumnje htjelo da sruši po ko zna koji put opet ovaj kamen, ovaj kamen koji stoji vječito kao svetionik ukazujući i putokaz kuda treba i kako ići ovim putem, putem ka Hristu. Nije to bio prvi put da ova svetinja trpi napad, ona je napadana, rušena, spaljivana od četvrtog vijeka pa preko šestog, devetog, trinestog, kad je obnovljena pa petnestog, srušena opet i onda sve tako do našeg vremena kada se opet obnavlja. Ova svetinja uvijek je bila mirna luka po ovoj buri koja žiteljstva u kojoj mi danas živimo i koja danas duva ovaj, sjever, ovaj vjetar i ovo more uzburkano takav je naš život koji idemo putem spasenja. Taj cilj koji smo mi imali zagledani kroz svjetlost Hristovu i cilj koji smo jasno vidjeli prije sedam godina cilj koji smo pratili sve vrijeme od one noći 1. na 2. april na Krstionici, pa kroz divne litije, taj cilj sveti koji je toliko bio jasan svakome od nas, bio je upravo taj put čovjeka ka Bogo čovjeku. I zato smo bili tako divni, dobri, složni na tom putu. Jer je put kojim smo išli bio je jasan. Sedam godina od kako smo krenuli na taj put, bojim se da se zamaglio put i ciljevi nisu više isti kao onda prije sedam godina. Mnogi od nas su pomislili da će sami naći put, ali taj put koji smo tražili u ovih sedam godina nije bio put oni ljudi koji su išli u divnim litijama, nego je to bio put Bojim se sebičnosti, traženja sebe i ostvarivanja sebe kroz taj put i tu borbu i žrtvu onih ljudi koji su one noći oko 115 ljudi na krsionici odbranili od 120 policajaca ovu svetinju. Nisu ti policajci došli da je ruše, ali su došli da obezbijede rušenje onih koji su trebali ujutro da dođu. Mi smo tada imali jasan stilj, jasan i vidljiv put ka tom cilju, a cilj je bio spasenje naše kroz jasno i nedvosmisleno opredeljenje za stradanje za ovu svetinju. I zato smo bili tako jaki, tako moćni i zato je tolika sila bila u nama one noći i onoga jutra. I mogu reći da je to bila jedna od najljepših noći u mom životu i najljepših dana i svi ti dani nakon tog dana – Kada ovdje se svi vi koji ste danas na ovoj službi i još mnogi koji nisu danas tu dolazili, čuvali ovu svetinju, branili je i žrtvovali sve u tom trenutku zato što je to značilo suprostaviti se zvaničnom stavu tadašnje državne vlasti. I pored toga, vi ste svi dolazili, dali svoju žrtvu, doprinosi i jasno pokazali da nećete dati svetinje. To se poslije i na onom Blažovom mostu one noći, druge noći napada, kada su izglasali bezakonje o slobodi veroispovijesti i opredeljenju koje, proti koga smo se borili. To se vidjelo i te noći. I svih onih drugih noći u blokadama, litijama, po snijegu, kiši, vjetru, nevremenu, po vrućini. Svih onih dana kada smo praćeni, zastrašivani, kada smo hapšeni, prebijani, svih onih dana kada smo jasno znali i vidjeli naš put. Ali ti su dani bili mnogo jasniji nego ovi danas. Jer nije bilo magle, ličnih interesa, ličnih animoziteta i prvoboračkih ordenja i traženja nakon svakog rata, kažu i nakon drugog, da su sa dva svjedoka tražili penziju prvoborci, tako su i ovi naši prvoborci ili neki koji su Rekli da su prvoborci pomislili da je sve ono što smo mi radili i cijeli naš put bio da promijenimo vlast, a u stvari smo promašili temu. Nije niko u Litije, braćo i sestre, išao da mijenja vlast, nego da čuva svetinju. To što je kao posljedica došla i promjena vlasti, to se desilo Ali šta se desilo nakon tog trenutka promjene vlasti? I šta se dešava danas? Gledate li vi parlament države Crne Gore? Gledate li lokalne parlamente? Slušate li vi te ljudi? Čujete li vi što oni pričaju? Da li je taj put i da li je taj razgovor onaj koji smo mi vodili u Litijama? Nije, braćo i sestre. Zato što smo pomislili kao oni judeji, kad su prošli kroz more crveno, pa došli u egipatsku pustinju Sinajsku, vidi okre nas ovaj Mojsije izvede. Tamo smo u ropsu bili, a smo imali da jedemo i pijemo. A sad nas je izveo i potucamo se kroz pustinju sa zmijama i sa zvjerima, bez vode, bez hrane, gladni i žedni. Iako su vidjeli čudo, kako se crveno more rastvorilo i oni prošli, a cijela faraonska vojska potopljena u tom istom moru, I, iako su vidjeli to čudo, opet su negodovali i nesrećni Mojsije i je morao iznova i iznova da čini čuda da bi vraćao na pravi put 40 godina lutanja svoga naroda. Mi smo vidjeli čudo Naš Mojsije bila je naša crkva. I ona nas je provela. Litijski. I rastvorila crveno more zla. Bezbožništva. Crveno more komunizma. Razdvojila, provela nas kroz njega. Mi vidjeli to čudo, osjetili tu radost. I čim smo prošli, onda je naravno došla pustinja. Pustinja naše duhovne stanje, naših očekivanja naših iznevjerenih očekivanja i nerealnih. E šta se onda desilo? Onda je Mojsije počeo da smeta. Jer je on izveo nas, a gdje ćemo sad? I šta ćemo sa ovom slobodom? Mogu i ja da budem malo Mojsije. A možeš i ti da budeš malo Mojsije. E sad svako će da bude malo Mojsije. Ali je Mojsije samo jedan. To su jevreji mislili u pustinji, to su pomislili i naši Ljudi kada su izašli kroz to crveno more stradanja i progona crkve. Zato, braćo i sestre, i današnji dan, molimo Boga da nas vrati, da jasno vidimo cilj kuda idemo i čemu mi kao hrišćani stremimo. Mi ne stremimo da obuzmemo ovaj svijet i s njime vladamo. Mi ne stremimo da dobijemo preduzeća, da budemo direktori. Mi ne stremimo da budemo ministri i predsjednici. Mi kao hrišćani, pojedinac da, ali mi kao crkva ne stremimo tome. Mi stremimo da dobijemo vaskrsenje i da zadobijemo život vječni i neprolazni. Ali kao zajednica, ne kao pojedinac. Kao pojedinac smo vrlo loši, prvi ja, pa onda redom Loši smo sa svim svojim slaba, slabostima i manama i padovima i željama. Mi smo loši kao pojedinci. Ali ako se izdvojimo iz zajednice koja se zove crkva, onda ginemo i nema nam spas, jer se gubi cilj i put ka tom cilju. A to je post, pokajanje, molitva i to je ova današnja naša služba, draga braće i sestre, dragi oci monasi, sestre monahinje, dragi oče, igumane, braćo sveštenici, saslužitelji, braćo koji upravljate ovim gradom, svi vi vjerni i dobri narode koji ste danas ovdje došli, moramo da se zapitamo jesmo li isti kao one večeri prije sedam godina i jesmo li mi ta isti narod i šta nam se desilo za sedam godina. Gdje smo se to pogubili i koja je magla ovoga svijeta spuštila se pa ne vidimo put kojim idemo. A bojim se da ga ne vidimo. Lažna očekivanja i nerealna su jasna. Poslije 80 godina stradanja i potucanja po pustinji, 80 godina je naš narod lutao i tumarao. Ali mi smo sada kada treba da jasno pokažemo drugima put kuda treba da idemo, počeli s njima da tumaramo po toj istoj magli 80 godina otpadništva od Božijega. Zato neka ova noć, 1. na 2. april, nas uvijek podsjeća ko smo, šta smo, kakvi smo i ko smo jedan drugome bili te večeri, toga dana i tih dana. Jesmo li bili braća jedan drugome i jesmo li se tako jedan prema drugome obhodili i odnosili? Neka bi ta radost toga stradanja na krstu, te krstopoklone nedelje te godine 19. bila radost koja će nas vratiti uvijek na pravi put. Nije lako i ja to znam, ali je to naša obaveza. I zato će nas ovaj dan uvijek podsjećati na to ko smo, šta smo i kako smo prošli kroz Crveno more i da bi došli do obećane zemlje koje nam je Bog obećao. To je naša sloboda, lična sloboda svakog čovjeka. Neka gospod blagoslovi sve vas, vitezove pravoslavlja koji se čuvali svetinju, čuvali je i u litijama poslije ovog napada na krcionicu i neka bi dao da naša djeca, znaju i pamte ovaj datum, jer je ovo datum pada Berlinskog zida, 80 godina komunizma je palo one noći, jer smo mi tada pokazali svoje opredeljenje koje smo potvrdili kasnije u Litijama. Neka ta noć bude podsjetnik svima nama, a našoj djeci na čas i na ponos zato što su njihovi roditelji bili jedni od tih 100-115 ljudi koliko je bilo tu te večeri a nismo bili jedni od onih 120 koji su došli sa dva broda i sa kopna da ruše ovu svetinju. Neka i njih Gospod blagoslovi i njihovu djecu. I neka i oni budu srećni i ponosni što nismo dozvolili njihovim roditeljima da ogriješe dušu na ovom kamenu. Neka vas sve Gospod blagoslovi, čuva, živjeli na mnoga je i ljeta. Amen.